Արցախում շարունակվում է ձմեռային զորակոչը։ Թուրքիան պետք է ականջին օղանի, որ ինքը որևէ անելիք չունի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ադրբեջանի սպասելիքները չեն փոխվել։ Քարինտակի համայնքում հիմնականում լուծվել են բնակչության սոցիալական խնդիրները։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցի Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ձմեռային նստաշրջանին այսօր կսկսվի Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ քրեական գործի քննությունը։ Հայ ճարտարապետը հաղթել է գլխավոր մահմեդական թանգարանի ստեղծման մրցույթում։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորթը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 900 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ դիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախում շարունակվում է ձմեռային զորակոչը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրուտի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ավանդույթի համաձայն օրվա հերոսները հավաքվել են հադրուտի զինկոմիսարիատի շենքի բակում։ Հայնիկի պաշտպանության պատվավոր գործը հանձնարարվում է զորակոչիկներին։ Տղաները գիտեն ուր են գնում եւ ինչի համար են զորակոչվում։ Զորակոչիկներին ճանապարհող ծնողները նշում են, որ ուրախ է, որ իրենց զավակները պատվով կկատարեն իրենց գործը հայնիկի պաշտպանության գործում։ Հադրութի զինկոմիսար Պողնդապետ Անդրեյ Ներսյանը բացելով միտինգը նշեց, որ այսօր տոնական օր է։ Դուք զորակոչում եք Արցախի փառապաշտ բանակ։ Նախկին զորակոչիկները պատվով են տարել մեր բանակում։ Նույնը ցանկանում են նաև ես, ցանկանում նրանց առողջություն, ամուր կանք, ամենայն լավն ու բարին։ Այնուհետև Անդրեյ Ներսյանը բանակում ծառայող Արթուր Արուստամյանի ծնողին Շահեն Արուստամյանին հանձնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության գովասանագիրը որդու լավ ծառայության համար։ Նա միաժամանակ նշեց, որ ցանկանում է նման գովասանագրեր ստանան այսօրվա զորակոչիկները։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Վալերի Գեոքյանը շնորհավորելով զորակոչիկներին ցանկացավ նրանց ամուր կամ քաջարողություն եւ լավագույն մաղթանքներ արարողությունը շարունակվեց հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցում, որտեղ հադրութի հոգևոր հովիվ Մաթեոս քահանան աղոթանքի արարողություն իրականացրեց, այնուհետև տեղի ունեցավ մոմավառություն։ Զորակոչիկները եղան հադրութի հուշամալիրում, նրանց ազգներ խոնարեցին զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին։ Կարողության ամբողջ ընթացքում հնչուներ երկն ու երաժշտությունը, բարի երբ մաղթենք զորակոչիկներին, ցանկանանք նրանց խաղաղ տարայություն, ամուր կամ կարողություն, լավագույն մաղթանքներ տարայության ամբողջ ընթացքում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմասանովը անդրադառնալով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլու Չաուշօղլուի այն հայտարարությանը, թե մինչև չլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը, Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները չեն կարգավորվի, նշել է. Չավուշօղլուի հայտարարությունը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե Թուրքիան խախտելով միջազգայինորեն ստանձնած իր պարտավորությունները շարունակում է նախապայմաններ դնել։ Դա անընդունելի է եւ դատապարտելի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, կցանկանայի հատուկ ընդգծել, որ Թուրքիան այնտեղ անելիք չունի եւ չի կարող ունենալ։ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման միջնորդները բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են, նշել է Էդվարդ Չարմազանովը։ Ադրբեջանի սպասելիքները Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման շուրջ տարվող բանակցություններից չեն փոխվել։ Այս մասին ասել է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի գիտական մասի գծով տնորեն Մանվել Սարգսյանը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանը շարունակում է բանակցային գործընթացից սпасել մեկ բան, որ իր նախապայմանները պետք է ընդունվեն բոլորի միջազգային հանրության, Հայաստանի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից։ Մանվել Սարգսյանն ասել է, որ հենց սա է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիև Ալիևը հայտարարեց, որ այն ձևական բնույթ ուներ։ Ալիևը բանակցություններից չի ստացել այն, ինչ ակնկալում է։ Դրա համար հայտարարում է, որ այն իր համար ձևական բնույթ ուներ։ Ադրբեջանի համար բանակցությունները մեկ նպատակ են հետապնդում՝ պարտադրել Հայաստանին ընդունել իրենց դիրքորոշումը, նշել է Մանվել Սարգսյանը։ Միաժամանակ քաղաքագետը հորդորել է Ալիևի վերոգրյալ հայտարարությանը մեծ նշանակություն չտալ, ասելով, որ այն արտառոց չէ։ Հազիվ թե Ադրբեջանում լուրջ անկայունություն լինի, այդ պատճառով հարկ չի լինի հասարակության ուշադրությունը շեղել Ղարաբաղի հարցի ուղությամբ։ Այս մասին ասել է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը։ Նրա խոսքով ցույցերն Ադրբեջանում որևէ լուրջ զարգացում չեն ունենա։ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը բավական արդյունավետ վերահսկում է իրավիճակը, այդ պատճառով սկզբունքային որևէ փոփոխություն չի լինի, նշել է Խրամչիխինը։ Հարցին կարող է արդյոք այժմյան ներքաղաքական իրավիճակը հանգեցնել Ղարաբաղյան հակամարտության արձում Ադրբեջանի կողմից արկածախնդրային որևէ քայլի, քաղաքագետը պատասխանել է, քանի որ այդ ցույցերը հազիվ թե լուրջ սպառնալիք են Ալիև Ալիևի ռեժիմի համար, կարծում եմ դրանք որևէ կերպ չեն ազդի Ղարաբաղի իրավիճակի վրա։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 12-ից Ադրբեջանի Լենքորանի, Սիազանի, Աղջաբիդի եւ Աղսուի շրջանների բնակիչները բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում շրջանային գործադիր իշխանությունների շենքերի առջև, բողոքելով թանկացումների գործազրկության եւ արձերն ալկոհոլային խմիչքի եւ ծխախոտի վաճառքի արգելքի դեմ։ Քարինտակի համայնքն ունի 360 բնակիչ, որից 130-ը ապահովված է մշտական աշխատանքով։ Ըստ համայնքի ղեկավար Մխիթար Արուշանյանի, գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է եւ բանջարեղենի աճեցումը։ Ինչպես հայտնի է, Քարինտակի լոբին հայտնի է Ղարաբաղում եւ Ղարաբաղից դուրս գյուղին սեփականաշնորել են 210 հեկտար հող Ասկերանի շրջանի Վերին գոտու համայնքներից, հիմնականում այդ հողերը վարձակալությամբ է տրամադրում բնակիչներին։ 100-ից ավելի աշակերտ է հաճախում դպրոց, իսկ մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը 3 տասնյակի սահմանում է։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով գյուղի հիմնախնդիրը մանկապարտեզի նոր շենք ունենալն է։ Ընթացիկ տարում Արգենտինահայ բարերարների եւ ԼՂՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ կսկսվի նախադպրոցականների համար տիպային նոր շենքի կառուցումը եւ գյուղապետը համոզված է, որ 1 տարում այն կավարտվի։ 1992 թվականի գյուղը գրեթե ավերված էր քարուքան։ Գյուղը առանց մեր պետության, առանց Հայաստանի ու Սփյուռքի չէր կարող իր մեջքը ուղղել։ Եվ մեր ղեկավարությունը, մեր սփյուռքայությունը կանգնեց եւ այսօր էլ կանգնում է գյուղի կողքին։ 2010 թվականի մեր կառավարության համապատասխան որոշմամբ մանկապարտեզին տվել է պետական կարգավիճակ եւ այժմ էլ մանկապարտեզը գործում է Խոսելով ձերբերումների մասին, համայնքի ղեկավարը նշեց, որ վերանորոգվել են դպրոցի շենքը եւ մարզադահլիճը, կառուցվել է համայնքային կենտրոն, ավարտվել փողոցների գիշերային լուսավորումը։ Գյուղը գազիֆիկացված է, ունենք շուրջօրյա ջրամատակարարում, կառուցված է կենտրոնական գույողագից, ասաց Մխիթար Արուշանյանը։ Այսօր ունենք շուրջօրյա խմելու ջուր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ մեր կառավարության ֆինանսավորմամբ կառուցվել է մարզադահլիճը, վերանորոգվել են բազմաթիվ տներ, կառուցվել 22 տուն, ունենք հերրախոսակապ, մոտ 95% գիշերային լուսավորում Անդրադառնալով բազմազավակ ընտանիքների եւ գյուղում ծնելիության աճին, համայնքի ղեկավարը հայտնեց, որ 1992 թվականից առ այսօր ունեցել են 270 ծնունդ։ Գյուղում մեծ թիվ են կազմում 4-5 երեխա ունեցող ընտանիքները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ասկերանի շրջանի Ուղտասար գյուղում բնակչության թիվը հասնում է 190-ի։ Գյուղի Արուրյայի մասին պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ուխտասարը մեկն է այն գյուղերից, որտեղ բնակչության մեծամասնությունը երիտասարդ ընտանիքներ են։ Համայնքապետ Մանվել Պետրոսյանի խոսքով վերաբնակեցումը սկսվել է 2003 թվականից։ Տոնը շատ ունենք երիտասարդ ընտանիքներ, հիմնականում 2003-ին 2002 թվականից ստացա վերապնակցություն, ես էլ եմ ծերեն օրեկին եմ, մեր սերունդը արդեն հիմա լրիվ նենց երիտասարդ նորամուսնացով։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է այգեգործությամբ։ Գյուղապետի խոսքով բնակիչներն ամեն ինչ փորձել են, սակայն հիմա հիմնականում այգեգործությամբ են զբաղվում։ Վերջնական եկելնեն եզրակացան, որ այգեգործությունը հիմնականում նոր այգեգործությունն է ծառնացվում նավա մեր մոտ աճում նորը հիմնականում սա համաս համաս ֆենոմեն արդեն դրա Դպրոց որպես այդպեսին ճունի ուխտասարը մի տնակում են պարապմունքներն անցկացնում։ Դպրոց ունենք վարգի պայմաններ չեն, դա մի տունա է տան մեջ, այդի մեկի լրկա տովիկա դրած 33 հաշիկեր։ Սուշներով ապա մասնագետները լրիվոնում ուղակի շենքի պայմաններ են ապչում, այդ հարցով ակցրել են, հարցը մեզ գումարները հետ է կապված, սպասում են լուսմանը։ 2016 թվականին նախատեսվում է գյուղում կառուցել մշակույթի տուն եւ ոչ միայն։ Մշակույթի կենտրոնը ուզում սարքելնելով համագործակցության ներկայացուցիչ մասնակցությունը, պետական միջոցներով, իսկ մեր միջոցներով ես այդ ռոհման համակարգն ուզում եմ քիչ բարելավեմ, կորուսներ ունենք դե որ հին փողային առումները, ուզում եմ քիչ բարելավեմ այդ կորուսները, ինչքան հնարավոր է քչացնենք այդ ջուրը այդ նպատակային օգտագործել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ձմեռային նստաշրջանին։ Այս մասին հայտնել է Պետդումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրացիայի եւ հայրենակիցների հետ գործերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին։ Ներկայումս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ղեկավար Ան Բրասելի անունով նամակ է պատրաստվում այն մասին, որ 2016 թվականի Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները ավելի ուշ են հաստատվելու հունվարի Հայաստանի նստաշրջանը մենք բաց կտողնենք, ասել է նա. Մոսկվայի Զամոսկվորեչյան դատարանն այսօր ձեռնամուխ կլինի ձեռնարկատեր Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ քրեական գործի քննելուն Խարդախության մեղադրանքով, որը կապված է նախկին սենատոր Իգոր Իզմեսցևի մորից 700.000 դոլար ստանալու հետ։ Լևոն Հայրապետյանը մեղադրվում է Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցագործություն խարդախություն կատարելու մեջ։ Նա ձերբակալվել է 2014 թվականի հուլիսին նախկին սենատոր Իգոր Իզմեսցևի խոստովանական ցուցմունքներից հետո, որը ՑՄԱ բանդարկության է դատապարտված առանձնապես ցաներ մի շարք հանցագործություններ կատարելու համար։ Թուրքիայի նախագահին ուղղված խաղաղության կոչանող 1128 թուրք եւ օտարերկրացի գիտնականներին միացել են 500 թուրք լրագրողներ։ Թեև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հրահանգել է հետաքնություն սկսել խաղաղության կոչարած գիտնականների եւ մտավորականների դեմ, 500 թուրք լրագրողներ հաշվի չեն առել իրենց դեմ հնարավոր հետաքնություններն ու ձերբակալությունները եւ հայտարարություն են տարածել, որ միանում են գիտնականների կոչին։ Չենք ցանկանում հանցակից լինել տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մենք ուզում ենք խաղաղության մեջ լրագրողական գործնեություն ծավալենք, ոչ թե պատերազմի, նշվել է լրագրողների հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ Թուրքիայից եւ արտասահմանից հայտնի 1128 գիտնական եւ մտավորական ստորագրել են մի տեքստի տակ, որով կոչ են անում քրդերի հետ խաղաղություն հաստատել, դադարեցնել արևելքում քրդերի կոտորածն ու թույլ տալ հանձնաժողովներ մտնեն բախումների գոտիներ։ Էրդողանը այդ գիտնականներին դավաճան էր անվանել եւ հրահանգել հետաքնություն սկսել նրանց դեմ։ Արդեն ձերբակալվել է 12 գիտնական Քոջայելի համասարանից։ Բրիտանական թագավորական ճարտարապետական ինստիտուտի անդամ Միշել Մոսեսյանը հաղթել է Սաուդյան Արաբիայի Մեկքա քաղաքի գլխավոր մամեդական թանգարանի ստեղծման միջազգային մրցույթում։ Թանգարանի կառուցմանը սպասում է ամբողջ մահմեդական աշխարհը։ Այն պետք է վերհառնի Մեկքայից 7 կիլոմետր հեռավորությամբ եւ խորհրդանշի մահմեդականության ծնունդը։ Հատկանշական է, որ թանգարանի գլխավոր շենքի քարերը բերվելու են աշխարհի մահմեդական բոլոր երկրներում բնակավայրերից։ Մարզասերների համար Ղազախական Ակտոբեից հեռացած Մարկոս Պիզելին ֆուտբոլային կարիերան կշարունակի Սաուդյան Արաբիայի Ալ Ռայեդում։ Հայաստանի հավաքականի 31-ամյա կիսապաշտպանը Ալ Ռայեդի հետ կնքել է պայմանագիր, որի մանրամասները չեն հրապարակվում։ Հիշեցնենք, որ Մարկոս Պիզելին 2014-ից խաղում էր Ակտոբեյում, որից հեռացել էր ազատ գործակալի կարգավիճակով։ Ղազախական ակումբի կազմում կիսապաշտպանը մասնակցել է 60 խաղի եւ դարձել 12 գոլի հեղինակ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ ձյան տեսքով, լեռնային շրջաներում ձնախառն անձրև, վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։